Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes ceturtdienā 17. februārī ir TV ētrā priestris Pēteris Skudra un laiks eh, šodienas eh, katehēzei. Eh, vakar mēs runājām par vietu, kurā tiek svinēta mise – Eh, mēs eh, atklājām to, ka eh, svētās mises svinēšana nav saistīta ar īpašu vietu, tāpēc, ka mums tā prioritārā un galvenā ir kopiena, kas svin šī garīgā celtne, tas, ko apustulis Pēteris sauc par dzīvajiem akmeņiem, Tomēr, tomēr, lai palīdzētu ticīgajai tautai piedalīties svētajā misē un tajā cienīgi lūgties un atdot pienācīgu godu Dievam, tad mēs ceļam dievnamus, kuriem ir jābūt skaistiem, kuri ir piemēroti lūkšanai un kuri tad arī pauž to dzīvo baznīcu, dzīvo draudzi, kura tad arī tiekās ar Dievu lūkšanā, kuri tad ir apvienoti ar Kristu un kuri dodās kalpot pārējai sabiedrībai. Tad šodien mēs paturpināsim ar to, kādas ir trīs galvenās vietas svētās mīsas svinēšanā pašā baznīcā. Un tas ir altāris, ambona un arī sēdeklis. Uh, Tad par šīm trim lietām parunāsim. Vakar arī kāds no jums uzdeva jautājumu par tabernākula nozīmi arī par to. Mēs pieminēsim šajā katehēzē, bet jāsaka, tabernākuls nav saistīts ar mīsas svinēšanu, tas ir drīzāk saistīts ar vissvētākā sakramenta uzglabāšanu, ka mēs to varam arī pielūgt ārpus svētās mīsas. Tomēr mēs runājot par mīsi, tad runājam par šīm trim lietām centrālajām vietām – altāri, sambona un sēdeklis. Šodien tad arī eh, katehēzē nebūšu viens pats, kopā ar mums eh, palīdzēs labāk izprast šīs lietas priesteris Hosē. Labrīt! Labrīt, Petri! Jā, mēs eh, runājam par misi, par mises svinēšanu, vēl līdz pašai misē neesam tikuši, jo uh, runājām par to vispār, kāpēc mums mise ir svarīga, runājām par ēkām, kur notiek svētā mise. Eh, šodien tad eh, runāsim par eh, šīm vietām pašā baznīcā, kur tiek svinēta mise, tad jā, varbūt sākam ar altāri, droši vien tā būs pirmā primārā lieta, ar ko sākt, kas ir altāris un kas tur notiek? Labs jautājums, es pateicos par to ievadu. Un kamēr tu esi e, jā, stāstījis arī mūsu klausītājiem, par ko mēs e, vakar nu, runājām, par, e, par, to, par to vietu. Un uh, ienāca prātā arī, kad es gatavoju šo katehesi. E, tā, nu, ir, ir ir gan vietā, gan arī konkrēti nu, e, piederumībai arī nu, e, mantas un, un ko mēs e, izmantojām e, tur mises laikā un kas ir no vienas puses kaut kādas ir vienmēr ir, ir dāviskas, bez tam nebūs mise. Nu? Mm -hmm. Mais un vīns vienmēr būs vajadzīgi. Un, eh, un, un citas lietas mēs varētu teikt pārredzētas, bet uzmanību, uzmanību, uzmanību. Kāpēc es saku uzmanību? Jo reizēm domājot par konkrētām, e, par konkrētiem pēdējumiem, par konkrētām e, lietām, mēs varētu teikt, nu, bet īstenībā, nu vienalga, tas nav dabisks. Un ziniet, tie, kas saka, tā, tā vienalga kļūt vienlaicīgi. Mm -hmm. un, un nav vienalga. <laughs> nav vienalga, kurā vietā mēs vinam misi. Mēs varam svinēt konkrētus gadījumus jebkurā vietā, bet nav vienalga. Nu, tāpat kā laulāties. Nu, laulības ir parecētas, baznīcas vai, vai kapelas vai, nu, nu, nu, svedvietas, mēs varētu teikt, nu, visplašākā nozīme. Kādreiz ar konkrētiem gadījumiem ar biskapā atļaut, mēs varētu nu, svinēt jebkurā vietā, teiksim. Un, un, un tādēļ, e, nu, vienalga, nē, nē. <laughs> un tas ir svarīgs, jo tas, tas ir, kas ir saistīts ar visu, ar visu liturģiju. Arī ar to cieņu un vispār. Jā, jā, jā, jā. un tādēļ tu saki, nu, bet tas nav dabisks. Vai, nu, arī mēs esam darījuši citādā veidā. Jā, mēs pirmkārt priesteri, un kad es runāju par priesteriem, es runāju arī par biskapiem. Nu, visi gārisnieki nerespektē liturģiskus likumus, tāpēc, ka varbūt mēs, ā, tu, mēs šeit darām, nu, citā veidā. Ir Mums para... tā ir pieņemts, jā. Un, bet ir para, para, para. Varbūt likums ir, ir, ir mainījies. Un tādēļ likums jārespekti. Mm -hmm. Un tādēļ, e, ja es, piemēram, jo šeit, ka katoļu baznīcās e, misāle – Misāle ir tā grāmata, no kuras Jā. tiek svinēta svētā mise. Tur ir, tur ir, eh, mēs sakām, eh, misija, no, nu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Ir, ir parasti, ir gan rubriceles, teksti, kas ir rakst, rakstīti sarkana krasa, kas ir, tas ir... Ko eh, darīt? Jā, ko mm -hmm. darīt un kādā veidā to darīt, un, tā, un pēc tam ir melna krasa, kad tas ir kas lūkšanās, jāsaka, jā. jā, mēs mm -hmm. sakam to skaļā valsi. Nevienmēr nopietnu. Nu. Un, un, um, piemēram, ε, κάτι πέτσε Κύριε Λέισον, Κρίστε Λέισον, Κύριε Λέισον, mēs, mēs, mēs lucāmies, kad ir paredzēts gods Dievam augstumos, un mēs beidzam, saka, pēc himnas priesteris salicis rokas aicina, lūksimies. Un šeit ir, un visi kopā ar priesteri kādu brīdi klusumā lūcas es esmu redzējis daudz priesteru, kas to ner, nu, nerespektē. Mhm. Lūksimies un po sakas lūkšanu. Kādu brīdi jāievēro klusums, jā. Tad, tad jāievēro, tāpēc arī mums ir šīs katehēzes, lai ievērotu visus šos uh, likumus, bet tad, tad altārs, kas, jā. kas ir altārs? Un tādēļ, lai, lai, lai gatavotu šo, šo katehēzi, es neizmantošu eh, to, ko, nu, man ienāca prātā, vai to, ko es daru, vai to, ko es jūtos, vai to, kas manuprāt ir, ir vajadzīgs. Nē, nē, nē. Es sekošu eh, katoļu eh, baznīcas misā latviešu valodā. Nu, tur ir mm. ievāds. Jā, ievāds. To, starp citu, es ieteiktu izlasīt katram arī mūsu klausītājiem. Jūs varat droši eh, palūgt eh, priesterim, ka tad, kad viņš nevada svēto misiju, un nereti arī baznīcās ir vairākas misāles, tad jūs varat palūgt uh, lai jums eh, vienu iedod, vai arī, piemēram, pēc mīsas jūs gribat uzkavēties dievnamā un izlasīt šo ievadu. Ļoti vērtīgs ievads, kas palīdzēs saprast, kāpēc mēs baznīcā daram vienu vai otru lietu un kāpēc tur atrodas šie priekšmeti un nevis citi. Jā, un būtu interesants katreiz, tas ir atkarīgs no pravestā. Īpaši tiem, kas piekalpo vai lasa lasījums, tiem būtu visvērtīgāk to izlasīt. Bet arī, jā. arī svinēt e, e, katehisācijas misi. Mm jo domāt, ka visi priesteri vai arī tauta atcerās, nu, e, lūgties tajā brīdī par, nu, par saviem nodomiem un tā, ja pagā, nu, lai paskaidrotu bieži, ne, es mm. nesaku vienreiz gadā, nu, tas ir atkarīgs no situācijām, no apstākļiem, bet, nu, jā, tā, bet nu, tas ir vajadzīgs. Bet tad, tad altārs, kas ir ar altāru? Mēs citādi runāsim par šo... Uh, Par nepieciešamību altāri. lasīt, jā, bet altārs tad... Ko simbolizē altārs? Kā, kā, kāda ir viņa loma, kur viņam būtu jāatrodās baznīcā? E, vakar mēs runājām par vietu, un, un šeit ir 25. Mm, nu, 7. pantā. Nonakuši presbiterija, nu, kad ir tā procesija un tā, priesteris. Presbiterijs tā vieta, kur svin misi. E, jā. E, priesteris un ministranti pagodina altārī, izradot tam cieņu. Priesteris un diakons noskupstā pašu altārī, un priesteris, ja vēlas, to incense. Tas nozīmē apkopina ar Jā. dūmiem. Un eh, es, es, es gribētu, lai mēs pievērstu uzmanību tieši uz to, ko visi gairisnieki dara, eh, pēc eh, nu, altāra pagodināšana. Ir nu, noskupsta pašu altari. Un, bet kāpēc? Tāpēc, ka altarīs pirmkārt simbolizē Kristu. Pašu Jēzu. Jā. Jo viņš ir tas, tas upuris, kas sevi upurēja. Ne tikai ir, ir e, Jēzus tika upurēts krustā, Mm. Nē, nē, nē. Ir viņš, viņš pats sevi jā. Uprē. Tāpēc arī viņš ir altāris. Jā, jā, jā, tieši tā. Un, mm. un, un, un jo tagad mēs tikai to e, ājaunojām un darām klātesošu. Nu, īstenībā ir jābūt uzmanīgiem un saprast, ko nozīmē e, svinēt misiju. Tas nozīmē, e, kontaktēties ar to, kas notika Golgata. Mm -hmm. Upuris ir tikai viens, ir Jēzus Kristus upuris un bija jau. Mm -hmm. Tādēļ mēs tu gaļam uz turieni. Bet mēs esam tagad. Nu, Tāpēc arī altāri, kad konsekrē uz tā ir uh, iegravēti vai uzzīmēti pieci krusti, kas simbolizē šīs piecas Kristus rētas. Ir to arī... mēs parasti neredzam, jo tas ir zem mhm. altāra segas. Un, Jā. un arī ir, ir, ir konsekrēts, nu, kā vienā vasnīcā nu, trauce ir, ir iesvetīta, mm -hmm. arī ir uh, altāra iesvietīšanā un, un ar Tik izlietas svētās veļas un bīskaps, jā. jā, tās izsmērē pa šo altāri. Atgādinu klausītājiem, ka kopā ar mums šodien ir priesteris Hose, un mēs sarunājamies par trim tādām centrālām vietām, kas ir nepieciešamas svētās mīzes svinēšanai. Tas ir altāris, pults vai ambona un sēdeklis. Arī joprojām tu vari klausītāji iesaistīties šajā sarunā gan zvanot uz numuru 67 969 131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Tie ir kādi jautājumi eh, par altāri, par ambonu, par, eh, eh, par sēdekli, tad droši var iesaistīties. Tātad altāris simbolizē pašu Kristu, kurš upurē sevi, uz kura tad tiek, nu, teiksim tā, at, atjaunots vai at, atgādināts par šo upuri, kas bija uz krusta. Eh, līdz ar to tad arī altāris kļūst arī par paša krusta simbolu, vai ne? Jā, un eh, tādēļ mēs tur eh, altārī mēs, ne, mēs neieliksim, mēs neatradīsim nu jebkurā mantā, nu nē, nē, nē, kas tur ir? Kas tur ir altārā? Vai altārī ir, ir mm, krusts, jo vienmēr ir jābūt viens krusts. Uz altāra virsū. Jā, mhm. varbūt, jā, e, varbūt varētu būt blakus altārim, nu, kad mhm. jāprāt, tā procesija, bet ir jābūt uzmanīgiem, lai būtu tikai viens krusts. Un tādēļ, ja, ja virs altāra ir, ir arī krusts, mēs atstāsim to cita vieta, uh mm-hmm. -huh. neredzama vieta, jo bagāžai jau ir krusts, nu, zitote, kad es to pagodināšu, batu, varbūt es arintzen zuta, es, es darīšu tu hartu krustu, kas ir jau uh mm-hmm. -huh. altar, betoen zitote, bus citur. Un pēc tam, ko mēs atrodam, ir sveces. Uh mm-hmm. -huh. Sveces e, eh, ir, varētu būt, parasti, parastas dienas, darba dienas ir divas sveces. Svetku dienas ir dažādas sveces ne tikai lai, lai priesteris varētu recēt, lasīt, nu, lai apgaismotu nu, to, to varbūt nu, jau sen, mm, tas bija jau, nu, lai varētu redzēt, lai varētu jau. redzēt, nu. Mm. Bet e, tas mums rada, e, tā gaisma mums e, atgadina. Par e, Kristus gaismu. Jā, tieši mm. tā. Un, un tādēļ, e, jo, kad mēs vinam svētkus, e, ir, ir, ir, dieva gaisma ir, nu, redzamāka un, un, un, un tādēļ Ir. Altārim ir jābūt vienmēr galdam, vai ne? Tas ir galds, kas atgādina mums pēdējās vakariņas, kur Jēzus svinēja pirmo misi, tas mums atgādina tad altāri uz, varbūt no antīkās kultūras, uz kuras kādreiz lika upurus. Jā. Tas mums atgādina krustu, uz kura Jēzus sevi upurēja. Pareizticīgajiem altāris ir arī kapa simbols, ka mēs misē pieminam lieldienas, uh, Eh, kur Jēzus mirs, bet pēc tam augšām <laughs> ceļās, vai ne? Jā, jā, jā. Un, un arī ir viena lieta, ka varbūt reizēm nevienmēr ir viegli to, to risināt, ka altāris ir jābūt pastāvīgs. Tas nozīmē tāds, kurš stāv un, un netiek. Jā, <laughs> tieši tā, ņemot vērā, e, ka e, lai, lai, lai visi redzētu, teiksim, e, būtu acīm redzams, kur mīsē tik, tik, tik svinēta, un, un, un reizēm tas nav e, iespējams vismaz, nu, e, teiksim, nu, jaunās trauces, kur varbūt pie pirmajos laikos ir, ir grūti atrast vai nu, būvēt to, to galdu, bet, bet ir nu, jau sen, nu, mm. kad, kad mēs lasām e, Bībeles svētajos rakstos vecajā derībā, e, tie, tie altari tika būvēti un, un, un, un turpināja mm. tur, atstāja tur, lai, lai varētu eh, atkal jābūt vajadzīgs, nu, e, to upurēt jaunus upurus un tā. Tas arī ir saistīts ar eh, to, ko mums sacīja eh, vakar priesteris Modris, ka kādreiz nu, Romas impērijā pirmie dievnami tika ierīkoti publiskās vietās, kur pulcējās mm -hmm. romieši, Tur bija arī tādas, nu, tādi paaugstinājumi, kur eh, bija, piemēram, tiesneši, kas, ja teiksim, bija jāizskata kāda lieta, un tu tur arī ehm, blakām atradās šie altāri, uz kuriem tika upurēti kādi upuri, uzsākot šīs kādas publiskās darbības, un tad kristieši to ir eh, pārņēmuši eh, savā liturģijā un piemērojuši. Uh, Eh, protams, ka tas attiecās uz dievnamiem. Ja mēs svinēsim mājās, tie arī misālis ievads arī runā par to, ka tad ir jābūt nu, pieklājīgam galdam, kur mēs apklājam ar galdautu vai altāru sēgu un izklājam šo korporālu. Par... Mēs vēl runāsim par visiem šiem priekšmetiem, kas tiek izmantoti svētajā misē. Mums stāstīs gan piekdien, gan pirmdien viesi, kādus priekšmetus mēs izmantojam, kas ir nepieciešams svētās mīsas svinēšanai, bet uh, arī daudziem cilvēkiem varbūt ir jautājums par to, kur būtu jāatrodās šim altārim. Jo nu, ir cilvēki, kas ir pieraduši, ka altāris ir pie pašas baznīcas sienas, mhm. un eh, tad priesteris stāv ar muguru. Tagad ir eh, altāri, kas tā kā atrodas tuvāk eh, tautai, un priesteris var apiet apkārt šim altārim. Kā, kā tur ir ar to? E, tas ir, kas notiek e, agrāk mēs eh, visi altāri versas uz, uz, uz, uz austrumiem. Un, um, lai, Kāpēc uz austrumiem? Lai, jo, no turienes ir tā saule. Mm. Lai, mm. lai skatītos uz sauli, teiksim. Nu? Ja mēs pielūdzam sauli? Nē, nē, bet, nu, bet Dievs ir tā saule, kas apgaismo pasauli. Mm. Un eh, simbolis ir to un, un, un, un, un, un, un tādēļ bija tas, tas, tas ierādums. Un, un, un, un, un tagad e, arī e, ar to, lai, lai atvieglotu arī tautas e, piedalīšanās un saprāšanās, ja, arī e, tādā liturģiskā reformā atļāva arī svinēt misi koram populu. Nu, skatus, ar skatus, jā, skatus uz tautu. Un, es gan lasīju, ka pirmajos gadsimtos tieši tā tika svinēta misa, ka mīsas vadītājs raugās uz tautu, bet pēc tam Jā. tika ieviests tas, ka mēs visi kopā raugāmies uz austrumiem, kas simbolizē Kristu, kurš augšām ceļās, kurš, kuru simbolizē taču jaustošā saule. Jā, jo, jo reizēm e, mēs cilvēki, <laughs> mēs varētu e, pievērs uzmanību priesterim, cilvēkiem, cilvēkam, mm. kas svinat misiju. Pagā, nu, ir, ir ir Kristus, kas viņš, viņš pats ir, ir tas, e, tas, tas prie, mūžīgais priesteris, mm. kas viņus mīl. Tādēļ priesteris rīkojas e, Jēzus Kristus vārdā. Mm. Nu, un, un tādēļ, nu, lai, lai cilvēki nesaudētu to, to pārdavisko dimensiju, arī, nu, mēs visi skatāmies uz, uz, uz, uz Dievu, teiksim, uz to, mm. uz to vietu. Bet, nu, uh, e, eh, nu tagad arī ir tāda iespēja. Un, un, un ja ir šeit vai tur, e, tas ir atkarīgs arī, mēs varētu teikt, tur ir, tur ir tāda, e, eh, tāda lieta, kas ir saistīta ar, ar, ar, ar kultūru. Mm -hmm. nu, kaut kādā veidā, jo baznīca līdz šim par to nav teikuši, nu, ir jābūt šeit. Mm. Jo, ir ļoti skaistas baznīcas, nu, piemēram, Svetara Petera baznīca kur ir galvenais altāris. Nu, nav pa vidu, bet ir tajā krustojumā, un, mm. un, un, un tas, ir, tas ir centrs. Un var skatīties no, no, no visām, no visām pusēm. pusēm ja, no un, pusēm. un, un tas ir arī kaut kādā veidā e, interesants, jo tas mums rada, ka mise... Ir dzīves centrs. I, tieši tā. <laughs> un līdz ar to, kas ir labāk? Nu, e, es neteikšu, ka vienalga, jo, jo mm. mēs darām to, un mēs mēs, mēs varam pamatot, kā mē, kāpēc mēs to darām. Mhm. Un ir vajadzīgs e, ne tikai alcināt, bet paskaidrot arī, teiksim, mhm. vienkārši arī cilvēkiem, kāpēc šeit mēs tā darām. Tad, tad atkarībā no baznīcas izkārtojuma, arī altāra pozīcijiem, bet svarīgi tad arī ir tas, ka mēs tiešām domājam par šo arī nu, garīgo nozīmi, kāpēc mēs... Jā to daram tā. Laiks, eh, laiks eh, dziesmai. Klausītāji eh, joprojām ceram uz tavu iesaistīšanos. Šodien sarunājamies ar priesteri Hosē. Tātad pārunājām par altāri, kur altārim būtu jāatrodās. Altāris ir centrālā vieta misē. Un tad misē mēs pagodinam altāri. Te arī īstenībā ir tāda piezīme, ko var ieteikt tiem, kas piekalpo svētajā misē, ministrantiem tā, Bieži vien mūsu baznīcās eh, ir saglabājies eh, tabernākuls aiz altāra, un tad ministranti nezin, uz kuru pusi tur griezties, ko mhm. pagodināt. Vienmēr tas ir altāris. Svētās mīsas laikā, liturģijas laikā mēs vienmēr pagodinam altāri, to tā kā ministranti to dara, pirms mīsas paklanoties, un uh, altāris tad svētajā misē mums simbolizē gan pašu Kristu, kurš sevi upurē, uh, gan arī tad simbolizē krustu, uz kura Jēzus tika sevi upurējis, tas simbolizē Kristus kapu, kurš kalpo mums par atgādinājumu par Kristus nāvi un augšām celšanos, un tas arī ir atsauc uz pēdējām vakariņām, kuras mēs pieminam svētajā misē. Tad pēc dziesmas parunāsim vēl par ambonu un uh, sēdekli. Klausītāji dziesmas laikā tu vari tikmēr uzdot savus jautājumus par to, kas tevi interesē par šiem uh, priekšmetiem, tad droši zvani uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīja īziņas uz numuru 266 77 272. ēterā priesteris Pēteris Skudra. 9,28 minūtes 4. 17. februārī ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra un kopā ar mums arī priesteris Hosē runājam par altāri, ambonu un sēdekli, kas tad ir tās galvenās eh, vietas, no kurām tiek svinēta eh, svētā mise. Mēs diezgan gari un plaši pārunājām par altāri, par tā simbolisko nozīmi, parunājām arī par tā eh, novietojumu dievnamā, kā arī tad, jā, par to, kas, Principā tātad to, ka altāris ir centrālā vieta, kuru mēs pagodinām, jo tas simbolizē Kristu, Kristus upuri, pēdējās vakariņas un arī Kristus augšām celšanos visas tās lietas, ko mēs svinam svētajā misē, pieminam svētajā misē. Klausītāji, ļoti, ļoti ceram uz tavu iesaistīšanos, tev noteikti ir jautājumi par altāri, ambonu un sēdekli, no kura tiek svinēta svētā mise, var zvanīt, rakstīt īziņas. Mums ir viens cilvēks atsūtījis šobrīd uh, īziņu ar jautājumu, <clears throat> kā ir radies vārds sakristie? Sakristilla eh, ir runa par, par, par sacralo dimensiju, par, par to vietu, kur eh, ir, ir eh, saglabātas visas tādas eh, mantas, visas, visas tādas, eh, nu, visi apģērbi, visi piederumi, kas tika izmantota, visām tādām, nu, eh, sakrālās nodarbībām, sakrālām nodarbībām, un, un, un ir, tādēļ ir blakus, teiksim, tajā vietai, kur, nu, Tiek ne tikai, uzglabātas šīs lietas. Jā. Ne tikai, ne tikai mise, bet visi sakramenti tiek, tiek svinēti. Un, mm. un, un tādēļ ir arī vieta, kur priesteris un citi nu, ministranti. Kalpotāji apģērbjās, sagatavojās. Jā. Tad ir tas sakrum, sakrum jā. svēts. Jā, vēl Anita mums raksta, vai joprojām visi altāri ir or orientēti uz austrumiem, Nē, bet ne. daudz vietas, jo tas ir arī atkarīgs no baznīcas izvietojuma. Ja, mhm. piemēram, baznīca ir celt uz ziemeļiem, tad diez vai mēs liksim altāri tagad sānos, lai būtu uz austrumiem, vai ne? Tas, tas ir tad atkarīgs no baznīcas izkārtojuma, un tam vairs netiek pievērst tik liela nozīme. Bet daudz vietas joprojām tas tiek ievērots. Jā, jā. Uh, pirms mēs pārējām tālāk pie ambonus, tu vēl gribēji minēt par diviem altāriem. Jā, par diviem galdiem. Es lasu 49. panta. Tas Euhar... ir eh, joprojām misālē. Jā, misā. šeit ir rakstīts. Jā. Euharistiskās liturģijās sakumā uz altāra tiek atnestas dāvanas, kas kļūs par Kristus miesu un asim. Vispirms tiek sagatavots altāris jeb kunga galds. Nu, un eh, šeit ir būs, e, eh, neskatīt uz to, ka varbūt arī tauta dāvinās ne tikai maisi un vīnu, atnes nu, to maisi mm. un vīnu, bet arī varbūt naudu. Naudu mm. nebūs uz <laughs> altāra, mm -hmm. būs paredzēta vieta, un šeit ir rakstīts, mm. E, ko mēs darām ar, to, ar, ar citām dāvanām, varbūt, nu, kārtupeļi, nu, uz altāra, nē, nē, nē, nē, tā ir, nu, domāts, nu, ja tauta dāvina kaut ko, Tātad upur, upurdāvanu pienešanā var pienes arī citas upurdāvanas, jā, jā. bet tās ir paredzētas jā. citu, citu vietu. Jā. jā, nu, bet, uh, nu, lai cilvēki redzētu, pagā, nu, <laughs> liturģiskais likums ir skaidrs. Nu, citas mm. dāvanas būs citas vietās, nu, lai, lai cilvēki ne, nesaudētu. Un kas tad ir ar to otru altāri? Un, un pēc tam e, ir e, 34. pantā. Eh, tas, nu, mm, tas tituls ir Sveto rakstu lasījumi. Mm -hmm. Un ir rakstīts, lasījumos ticīgajiem tiek savā sagatavots Dieva vārda gals. Mm. Un atvertas sveto rakstu dārgumu krātuves. Mm -hmm. Tad ir, ir tie divi galdi, mēs varētu teikt. Dieva mm. vārda galds un euharistijas bet, galds. Bet, bet nav e, sadalīti jo ir vienoti, jo tas, kas runā altārā, runa arī ambona, ir tas vārds un viens un tas vārds. Ko nozīmē ambona? Ir, ir tādā pārrecētā vietā, lai, lai atstātu tur grāmatas vai dokumentus un mm. varētu tos lasīt. Teiksim. Nu, ir, ir arī no, e, tas nav saistīto, teiksim, ar, ar, ar baznīcu vai ar liturģiju nu, bet mm. mēs varētu teikt diezgan izsaistīto ar, ar, ar, ar juristiem. Nu, mm. Ir vieta, kur nu, tu, tur bija, bija atsati nu, tur grāmatas vai, vai nu, tos, Dokumenti, tos dokumentus mm. un tā, nu, lai varētu tos lasīt un tā. Tad, tad tā ir vieta, tad ambona ir vieta, no kuras tiek pasludināts Dieva vārds un iespējams mm -hmm. arī mhm. skaidrots šis Dieva vārds. Jā, un, un tādēļ no, no, no visuālā, teiksim, skatu ir, ir tuvu. Tuvu altārim. Jā, mm -hmm. parasti, nu, jo nu, nav jēgas, nu, e, lai būtu ļoti tālu, vienkārši tāpēc, ka tas priesteris, kas ir pie altāra, lai lasītu evaņģēliju, Mhm. barari lasit, zitu nu? Bai diakonu, bai zitu priester, unta on bet jaietu zturieni. Mm -hmm. On zari, no, praktizkaz katpunta, <laughs> nau llegas, laibutu joti talu, bai zita nu? Baz nitza, dure, ne? Laibutu tubak petazirari, bienmer, ta ja bieta parretzeta, eh, nu? Mm, mm, sakramentus vinesanai, tasir presbiteris. Mm. Es zinu, ka daži cilvēki, kuriem uztic lasīt lasiņu, tā kā kautrējās kāpt tur tie amboni, es te labāk kaut kur no lejas, bet tātad šī vieta ir paredzēta dievvārdu lasīšanai, mm -hmm. un ja tev ir uzticēts dievvārds lasīšanai, tad tev ir jākāpj tur. Jā, vienkārši tāpēc, ka e, parasti tur ir jābūt e, no tagad... Lekcionāriem. Un mikrofoni. Jā jo reizēm mēs priesteri, mēs varbūt mēs, mēs rūpējāmies par, par, par, par, par kurināmu, par gaismu, tā, eh, pagā, par mikrofoniem. Lai dzirdētu. Jā, lai Dieva vārds būtu saprotama. Un tādēļ ir tie lektori, nu, kas ir jālasa Skaidri, skaisti. jā, tieši tā. Mm. Un, un, un, un, un, un uzmanīgi, jā, lēni, tas nenozīmē es esmu Niinpä. Mm. oh, no, no, jā, bet nu, tur, tur Amona mm -hmm. ir, ir, ir Dievs, kas runā, jo ir Dievs, kas runā, Dievs, kas vin, Dievs, kas tiek upurēts. Mise ir, ir, ir vienā un vienotā realitāte. Un tādēļ nedrīkst sadalīt to, ko mēs svinam, un to, ko mēs vai tik tiek iemācīts, nu, teiksim, mācībās. Mm -hmm. Jo ir, ir Dievs, kas runā. Dievs, kas runā ar viņa vārdu, Dievs, kas runā caur sevi, caur viņa dēlu. Nu, ir, ir, ir trīs personas un viens Dievs, to nedrīkst to <laughs> aizmirst. Dieva vārda lasīšanai mums vēl būs veltīta atsevišķa katehēze arī par to, kādas grāmatas var vai nevar izmantot, lasot, ko pārējiem darīt, kad tiek pasludināts Dieva vārds, vai mēs varam lasīt līdzi, vai mums jāklausās, par to mēs vēl runāsim. Bet tad ir sēdeklis, katehisms un arī, arī šī, te, teiksim, misālis ievads runā, ka šīs galvenās vietas, no kuras tiek svinēta svētā mise, ir uh, altāris, ambona un sēdeklis. Kas, kāpēc sēdeklim ir tāda liela nozīme? Pats pačukstējuši priekšā intrigai, mēs pat sēdeklim esam veselus svētkus uztaisījuši. 22. februārī Jā. mēs svinēsim sēdekļa svētkus. <laughs> Tad kāpēc sēdeklim ir tik liela nozīme? Es, es lasīšu nu, vienu pantiņu no Svētā Mateja evaņģelijā, 23. nodaļā. Matejs mums atgādina, mums rakstīja – Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem. Divi punktiņi. Uz mūsu krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un fariseji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņa darbiem <laughs> nedariet. Tas jo ir kura rakstu vieta? 23. nodaļā Kurā evaņģēlijā? E, Mateja evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijā 23. nodaļā. Tad, tad Mūzus krēslā ir apsēdušies farizēji. Viņus klausiet, Jā. bet pēc darba Un tas nav vieta, kur, kur e, Mūzus apsēdās, lai, <laughs> lai atputīšos. nē, nē, nē, nē. Bet nu, tas ir saistīts ar mācību. Mm -hmm. Ir tie, kas e, māca. Māca. Mm. Un, un tādēļ ir vajag... Tad tas ir saistīts ar autoritāti. Jā. Sēdeklis saistīts ar autoritāti. Jā, tieši tā. Mm. Jo, jo tas, tas ne, tikai, ne tikai priesteris, bet bija nu, karalis un ķeisars. Nu, viņi sēdēja uz to nu, vietu, uz to sēdekli. Un viņš ir, ir nu, ne tikai tas, kas mācās, bet tas ir, tas ir kas valda kas vada, valda par mm. visu. Un, un, un tādēļ mēs sakam, e, ka Jēzus ir pie teva labas rokas, bet kur, e, jā, e, nu, parasti ir nu, Dievs, nu, tevs, kas sēž, un, un, un laba roka ir tā. Un arī mācekļi prasīja Jēzum, lai mēs sēdēt. <laughs> un, un, un tādēļ tas nav, nav vieta, kuru mēs nav vienkārši atputisīmies. Tad liturģijā sēdēšana ir nevis vienkārši tāpēc, lai nebūtu jāstāv, bet sēdēšana, eh, mēs vēl par žestiem arī runāsim, bet tad sēdēšana Jā. nozīmē to, ka tādu gatavību mācīties, Vai eh, arī pievērst uzmanību. Pievērst Jā, uzmanību, un tas, kurš sēž priekšā, ir tas, kurš māca, tas, kurš, kuram mm. ir autoritāte. Uh, protams, tāda pareizi izprasta autoritāte, jo Kristus, nu, teiksim tā, priesteris, kas svin svēto misi, viņš to dara, mēs sakam, liturģijā tāda terminu in persona Kristi, Kristus personā, ka patiesībā, nu, priesteris tā kā iedod balsi Jēzum, kurš tajā brīdī darbojās. Un tāpēc arī tad šie misālis priekšraksti runā par to, ka šim sēdeklim būtu jābūt tautai labi redzamā vietā, mm -hmm. un tā, lai tauta var ar skatu pret tautu teiksim, mums lielākajā jā, jā. daļā Latvijā baznīcās ir tabernākuls, bet, teiksim, pēc šiem, kas ir latviski arī tulkot priekšraksti, tomēr nosaka to, ka tam vajadzētu būt aiz altāra pa vidu vai kaut kur, kur tauta var labi redzēt. Jā, un ne tikai to, jo arī tas, kas sēž uz to vietu, jāskatās uz altāri. Jo, jo nu, tas sedeklis nebūs, e, nu, e, kad e, priesteris altaris nebūs aiz mugurē. Nē, mm. nē, nē, jo tu <laughs> tikai varbūt konkrētas, e, konkrētos gadījumus, nu, zvinešanas laikā tur ir tas sedeklis, kas mm. varbūt, nu, piemēram, iestiprināšanās, var varbūt, lai saņemtu e, ticīgu dāvanās un tā, bet, bet, bet nē, nē, tas, tas ir tas kresls, par ko mēs runājam, ir citur, un, un, un tas, kas sēž uz turien, te tur skatās uz altari. Jā, un tad, tad no šī krēsla priesteris daudz vieta tā nedara, bet teiksim, tas, ko liturģija paredz, mm -hmm. ir tas, mhm. ka priesteris iesāka misi īstenībā nevis no altāra. Viņš pagodina altāri, mm -hmm. iet uz sēdekli, iesāk misi, tātad Dieva tā un dēla un svētā gara vārdā ir grēku nožēla, viņš vada šo noslēguma lūkšanu, par kuru tu runāji, ja, kad lūksimies, klusuma brīdis, tad tiek lasīt šī lūkšana, tad viņš tur apsēžās, klausās svētos rakstus, viņš var arī sprediķot. No. Jā, Jā. krēsla. Un nevienmēr ir, ir, ir, ir, ir iespējams, jo jā. nevienmēr ir ministranti. Līdz ar to jā, es nevaru ņemt nu... grāmatu un reizē arī turēt rokas <laughs> paceltas. jā, jā, jā. Tā. Un arī tad pēc tam, kad ir eh, pagodi, tad upurēta mise jau uz altāra, tad priesteris atgriežas atpakaļ sēdeklī un noslēdz arī mise mm -hmm. ar mhm. noslēguma lūkšanu. Eh, mēs to redzam bīskapu misēs visbiežāk, jā. jo tad tur ir daudz piekalpotāju, kas mm -hmm. to mhm, var mhm. darīt. Eh, vārds katedrāle nāk no šī sēdekļa. Jā. Kas ir ar šo katedrāli un bīskapa sēdekli katedrālē, kas stāv lielākoties tukšs, izņemot tad, kad tur sēž bīskaps? Jā, tas ir tikai, jo viņš ir tas, kas vadā baznīcu viņa diecese. Mm -hmm. un, un viņš ir, ir, ir, e, ir e, atteļo Kristu, viņš ir viņa, vi, vi, viņa pārstāvis šeit. Tad, tad svētajā misē Kristus pārstāvis ir priestris, tāpēc viņa vieta tiek nodalīta no citiem kalpotājiem, varbūt arī citādāk izskatās. Tad, teiksim, tādā plašākā nozīmē Kristus pārstāvis par lokālo baznīcu ir bīskaps, nu un tad pāri visam ir pāvests. Jā, bet kas ir arī biskaps? arī ir bīskaps, jā. Viņš ir vienkārši pirmais starp bīskapiem. <laughs> Jā, un, un 22. februārī mēs svinam tieši pāvesta sēdekļa jā. svētkus, Pētera mm -hmm. katedras svētku dienu. Jā, jā, tieši tā. Un, un, un tādēļ, jo, jo tā ir, ir tas kresls tikai biskapam, jo arī visi priesteri ir jābūt vienotī. Nu, biskapam. Savu biskapu, jā, viņi pārstāv biskapu, tāpēc arī viņi evharistiskajā lūkšanā piemin pāvestu un piemin biskapu vēlams to būtu darīt. Nu, jā. jā. Uh, mēs uh, esam tā jau strauji tuvojamies katehēzes noslēgumam. Uh, tad, tad mums arī bija klausītājs, kas uzdeva jautājumu par Zakristēju, ka tad, tad tā ir vieta, kur mēs uzglabājam šīs svētās vietas. Uh, divi, uh, divi klausītāji mums ir uzdevuši jautājumu uh, par, uh, par kanceli vai kancele, varbūt kā ambona, tad, tad tā vieta, kur kāpj augšā, parasti pie maglonā ir tur labajā mhm. pusē, ja skatāmies uz Jā. altāri. Jā, kas ir ar šo? Nu, e, tas ir arī e, jāņem vērā, ka nevienmēr ir, e, mūsu baznīcas ir, ir, ir bijušas sēt vietas. Īstenībā, ja mēs ejam uz, uz, uz jebkuru, pareizticīgu baznīcu tur nav vispār. Sēdviet, jā. <laughs> nav. Un te gribāpēc, ko cilvēki dara. Un, un tādēļ, lai, lai, lai sprediķotais būtu, būtu redzams, un kaut tā. kādā veidā arī ņemot vērā, kādā, nu, baznīca tika uzbūvēta. Un, Labāk akustika būtu, jā. Jā, tieši tā. Un, un, un uz augšu Nu, un tādēļ tas bija, vēl, vēl ir, nu, arī mūsu katedrālē ir, ir, ir, ir tas kanceli. Un, un... Rīgas katedrālē jā. priesteri to joprojām izmanto. Tad mums ir arī vēl jautājums par upuru dāvanu pienešanu. Kas esmu redzējusi, kādi no mūsu klausītājiem raksta, esmu redzējusi, ka upuru dāvanas nes tikai Vatikānā un Aglonā. Tikai lielos svētkos tauta drīkst to nest vai arī darba dienās var. Un kas to nosaka Latvijā? Vai var vai nevar pienest upuru dāvanas? E, jāņem vērā, ka parasti varbūt darba dienās ir, ir, ir, ir draudzes, kurās mise tiek svinētā nu, pirms darba laika. Mm. Un, un, un, un, un, protams, nevienmēr mums ir vis, nu, tas laiks, lai, lai pagarinātu nu, to, to misi, to, to, to, Jā, tas ir laikietilpīgi, bet, protams, ka svinīgākos nu, dievkalpojumos to var darīt. Mēs arī iesim cauri svētās mises eh, kārtībai, mēs pie, piemin, pieskarsimies tam, jo tas kādreiz arī bija saistīts ar to, ka cilvēki paši nesa maizi, Jā. vīnu, un tad to, ko neizmantoja misē, tas tika izmantots, lai dalītos ar nabagiem. Šobrīd tam varbūt ir vairāk tāda reprezentatīva nozīme, ka mēs tur, nezinu, bīskapiem pienesam un tām, bet uh, Uh, jā, noteikti, ka piemēram svētdienās to var darīt, ka cilvēki jā, jā, pienes jā, jā. Uh, upurdāvanas, kas pēc tam tiek izdalītas zupas virtuvē nabagiem, piemēram. Jā, jā, un ir, ir vajadzīgs arī vienmēr gatavot, mm. gatavot un, un runāt arī, nu, protams, ar jā. priesteri. Lai tas vienkārši. ir skaisti, lai tas nav vienkārši, ka mums te kaut kas ir jānes. Un... Jā, es negaidīju, kāpēc jūs darāt. Uh, jā, uh, arī vēl Rūta mums, uh, jā, Rūta saka, ka viņa gaidīs katehēzi par dievu vārdu lasīšanu, jo Rūta jautā, vai ir nozīme tam, ka dievu vārdu lasa no lekcionārī vai mieram tuvu grāmatiņas, pilnīgi noteikti. Liturģijā ir paredzētas šīs speciālās grāmatas. Es esmu ievērojis, ka dažviet baznīcā cilvēkiem, kam uztic lasīt, neskatoties uz to, ka ir atvērts lekcionārijas priekš, viņi vienalga lasa no mieram tuvu, uh, Mieram tuv ir brīnišķīgs izdevums, lielisks eh, materiāls, kas mums palīdz gatavoties misei, bet tā nav liturģiska grāmata, kuru izmantot misei. Mm. Protams, ja mums nav šo liturģisko grāmatu, mēs viņas izmantojam, bet ja mums ir eh, lekcionārijas, tad noteikti, noteikti lasam no šīs liturģijai paredzētās grāmatas. Mieram tuvu ir paredzēts ikdienas vajadzībām lietošanai, un mm-hmm. es ceru, ka noteikti visiem mūsu klausītājiem jau ir eh, februāra mieram tuvu, un viņi jau grasās arī jau iegādāties marta mieram tuvu, lai tas būtu labs palīgs ikdienas lietošanā, bet nu, liturģijai tas nav paredzēts. Mhm. Kāds cits klausītājs jautā, vai pārējot pāri galvenajai ejai, ja altāris ir centrā baznīcā, ir jānometās ceļos, māte man mācīja bērnībā. Digna mums tā raksta. Tātad es šķērsoju baznīcu, ah, jā. un eh, vai man pa vidam ir jānometās ceļos? Ne, tikai pierakst tabernakulā. Mm -hmm. Jo tabernākulā atroda, bet kā ir svētajā misē? Vi, nu, Jo lielākajā daļā Latvijas baz... tas ir arī jautājums, kas mums vakar pacēlās, kāds klausītājs jautāja, ja ir, piemēram, nu, Rīgas svētā Franciska baznīca vai, piemēram, Liepājas eh, katedrāle ir, ir jā, altārs, un aiz mhm. altāra ir tabernākuls. Tātad es ieju baznīcā, es nometos uz viena ceļa, tāpēc, ka es pagodinu Kristu, kurš joprojām ir mhm. tabernākulā klātesošs. Kā nu, ir uz svēto e, misi, piemēram? Ir, ir, e, nevienmēr ir, ir, e, teiksim, une visas vietas mises laika e tabernakuls ir redzams. Mm -hmm. Un tāpat kā mēs reizēm ir kungs ir iestādīts, nu, Euharistija ir iestādīta un pirms mises. Nu, tad viss pagodināšanai, jā. Jā, jā, un, un pirms, pirms mises, nu, pirms mises, nu, mēs to, to, to izņemam ārā. Izņemam, nu, tā, tā, e, tabernaklus mēs nevaram to darīt, mm. <laughs> jo, jo ir, ir vienmēr fiksēts un tā. Uh, un, un ir, ir vietas, kurās ielikt tur e, kaut kādu, nu, altarglesnu, kas mm. ir altarglesna, tieši tā altarglesna, nu, kas ir, al, nu, tajā, nu, tur jau parasti tabernakuls ir, nu, virs, nu, tur bija alstāri un tā, un, un, un tā. Bet, e, jā, še, mises laikā altāris ir centrs. Jāgodina ne nometot ceļos, bet, nu... Paklanoties. Jā, Mm. Nu? Līdz brīdim, kad notiek konsekrācija. Tad gan, jā. tad mēs metamies jā. ceļos, jā, jo jā. tad jau Jēzus ir jā, nonācis. Jā, tie ķēsti un tā, kas jā. ir paredzēti. Mm. Visiem, mm. kas, nu, to var, var darīt. Mm -hmm. <laughs> Reizim tu, tu redzi, nu, tie, tie veci cilvēki, kas grib, pagā, vai tie, tie slimi, pagā, ne, ne, ne, nedariet, nu, nedariet to, nu, mm. jo, jo mūsu dievs <laughs> ir, mm. ir, ir, ir saprātīgs. <laughs> Tad arī šie liturģiskie priekšrakstī misālē runā par to, ka tabernākulam ir jābūt tādā vietā, kas veicina visvētākā sakramenta godināšanu, bet tam nav obligāti jābūt Jā. vienā telpā ar altāri, jo Jā. tomēr liturģijas svinēšanu laikā altārim ir jābūt centrālajai vietai, nevis tabernākulam. Jā, jo, jo tagad e, varbūt šeit Latvija nav diezgan izplatīts, nu, bet, bet eh, citās vietās ir, ir uzbūvēta arī viena nu, vieta, kas ir blakus. Nu, Kā atsevišķa kapela, jā, piemēram, jā, kur un, tu vari un, nu, iet pagodināt būtu, eh, sakramentu. Jā, jo lai arī ar citu reizēm, citu ieju un tā, lai, lai tie, kas e, grib nu, būt tajā kapelā un, un lūgties un tā, ne, netraucētu arī mises svinēšanā, jo, mm. ok, ja, varbūt es biju mise agrino rītā, un tagad es gribu, <laughs> gribu tikai būt tur, tā, nu, lukties un tā, mm. divā priekšā. Bet reizēm šeit nav, nu, reizēm ne, nepietiekošās vietās vai <laughs> nav pietiekoši līdzekļi. Mm. <laughs> tad... Jā, tas, tas tā tad nav kaut kāda necieņa, ka mēs nobīdam sakramentu malā. Nē, mēs ierīkojam speciālu jā. vietu sakramentam, lai būtu piemērot vietu jā, jā, jā. sakramenta godināšanai un savukārt misei tad atkal būtu uh, sava piemērota vieta, kur tabernakuls netraucē. Bet tātad mises laikā pagodinam altāri ar mhm. paklanīšanos, arī tie, kas iet lasīt lasījumus vai, eh, nezinu, piemēram, māktos ziedojumus vai pienes upurdāvums, viņi paklanās pret altāri, iet atpakaļ vai arī sanāk šķērsot. Eh, savukārt, tad, kad notiek konsekrācija, mēs nometamies ceļos un pagodinam Jēzu, kurš ir nonācis mūsu vidū. Pēc mises atkal tad mēs varam, ja misa ir beigusies, tad mēs pagodinam tabernākulu. Jā, jā. Jā, atkal nometoties un, uz vienu ceļu. Jā, tieši tā. Un, un, un, un es gribētu arī atgādināt kaut kas, kas jau ir acīmredzams, bet misas laikā priesteris, nu, izņemot, kamēr viņš ir, ir pie dieva vārda mm -hmm. galda, viņš ir vienmēr pie altāra. Mm. Jo tie ir, ir, ir tā vieta, nu, kur viņš jā, jā, jā, jāstrādā, jārī, nu, jārīko. Jā, kas jā, simbolizē, jā. kā mēs runājam, pašu Kristu, Kristus un, krustu. Un, un, un, tur jā. ir ne tikai pie, bet priesteris ir jābūt vienots ar, ar to, kas notiek tur. Mm. Mm -hmm. tajā, tajā altāri un tā. Vēl Digna mums jautā, kāpēc katoļiem nav uh, iespēja aizdedzināt sveces pie svētbildēm, kā tas ir pareisticīgo baznīcās? E, tas ir šeit Latvijā. Bet Cita. ir Magdalēnas baznīcā, piemēram, var aizdegt sveces. Jā. Ir divi altāri, kur Jā. ir. Tas, tas ir atkarīgs no pravesta. Terēzes eh, draudzē šeit ģimnāzijā arī ir pie Marijas statujas, var aizdegt sveces. Ir speciāli ierīkots eh, šis galds. Jā. Valmieras baznīcā pie Marijas svētglizes ir Jā. Un, un kas notiek ar reizēm? Saka, mēs nevaram, mēs neatradām labu risinājumu, jo tas var, var, var savojāt no sienās vai, vai glēsnās vai, tā, vai tā jā. un tā. Bet, bet, bet jā, ir vietas, kas, e, kurās nu, tieši e, nu, darīt to, ir, ir tas, kas e, nu, to, ko viss mamiņas dara ar, ar <laughs> ar, ar mazbērniem un tā, nu, iesim uz turieni, lai, nu, lai ietektu, nu, to, to svecīti un tā, un tā, un berz to lārā un tā. Mm. Un tas, kas vienmēr, varbūt būt, ir vienīgā <laughs> zem, e, bērnu e, aktivitāte, aktivitāte jā, tur, tur, tur drauce, jo, jo citas lietas viņi nu, nesaprot, bet nu, nu tā svecīte un tā, e, jā, bet tas ir atkarīgs no, no, no pravestiem. Jā. <laughs> no nu, draudzes, kādus jā. risinājumus tā atrod. Jā. Tagad tā, liels, liels paldies eh, mūsu aktīvajiem klausītājiem, kuri sūtījāt īziņas. Uh, bija ļoti saturīgi labi jautājumi. Uh, Ceru, ka uz šiem jautājumiem padziļināti vēl varēsim atbildēt arī nākamajās katehēzēs. Rītā runāsim par, sāksim runāt par priekšmetiem, kurus izmantojam svētajā misē, vēl pirmdien arī par to runāsim. Priester Hosē, paldies arī tev par to, ka palīdzēji mums iepazīties ar šīm trim galvenajām vietām dievnamā, kurās, kur notiek svētās mīsas svinēšana paldies tev, jo pateicoties arī nu, to aicinājumu, es esmu atkal lasījis <laughs> to. Misāles ievadu. Jā, jā, jā. Un, un, un, un neskatoties, ka man ir plāns, nu, bieži to, to Tiem, lasīt. Tiem, kas mūs tā. skatās, misāli izskatās šādi, un, jā, un tur tad arī sākumā, tā ir grāmata, no kuras priesteri svin svēto misi, tā ir grāmata, kuru vajadzētu pārzināt arī ministrantiem, lai zinātu, ko sagatavot priesterim, te ir uh, Katrai svētku dienai teksti norādes lieldienām, Ziemassvētkiem, arī šīs dienas servītu ordeņa mhm. dibinātājiem, mm -hmm. visam pārējiem. Un tad, jā, sākumā ir misāles ievads, kas runā gan par tautas līdzdalību, par uh, reformu, kas ir veikta, par uh, visiem elementiem, mises daļām, par klusuma nozīmi misē, par, eh, mēs tam arī centīsimies iet cauri par priekšmetiem, kas tiek riet, lietoti par um, dažādo lomu, nozīmi, priesteris piekalpotājs, Jā. lektors, akolīts, eh, ticīgā tauta, koris, eh, upurdāvanu pienešana un vispārējais, tad uh, jā, par visām šīm lietām tie ir rakstīts, un ja jūs gribat saprast svēto misi, šī ir brīnišķīga lasām viela, paprasiet saviem prāvestiem, lai jums nokopē, vai iedod, ja ir vairākas misāles, iedod uz mājām, izlasīt dieva dēļ, arī atnesiet atpakaļ, lai pēc tam citiem ir iespēja lasīt, noteikti, noteikti. Tā nav mhm. gara lasām viela, nav pārāk smaga lasām viela, pietiekami interesanta jā, jā, jā. un pietiekami vērtīga un noderīga. Mm -hmm.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 Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksteni 9 ar atkārtojumu pulksteni 11 vakarā.